Иге ширу. Ул бударымы бехерне усраган режим терме режимін де ширіпрек. Візіне ұжылза жүремеде калармашы. Пәлеш тандыш зембеде курза калаштармашы. Радиода жүк, хашат журналда Шавынба Шәвін ба телейзір хирарымзем бұл заиртнене де білмеші. Бірекінші візем шилық кажарттарма ксенза чынтересшінші анчах мүллер ирік памаре. Бақча жібүртіне келсе хупнаранба, вәзем алықра дыраган ба абатшим жилсе келсе бараган салдак пушне, урых нигамада курманчы. Куынде чәреллех тубыға хуныба Шауын Шавынба пірерхіне паламан офицер алкран кәніне курзан, бе хері көшт кына ерзе ямарыш. Сывлық сунадып сере, шамылын тайылса саламлары офицер. Мана Астахов тесечінеші. Немішлейде полякылада вренсе мен біргі сиренбе вырысла шеш калашма бұлдарадып. Эзір мана онлана ерши. Хывырда сывлықлы болыр, шамыркшын, тері карчык. Мана пани Матильда, хереме пани Марианна тесечінме бұлдарадыр. Хамебе шамрык чух питерде пурынны. Шавынба вырысла чеберех калажадып. Херімде сире онланать. Изир кам буладыр. Соколов візем жіне сыназа бұқыры. Амышы типсе ғырзағайны шүллі пүллі карчык. Авалхи шляхтич ехенчен тухныбе халите мухтанат пулмалла. Тытканра тертлензе бурнать болзанда падак пегех түрлензе дырать. Немеш бек тумланна офицера выл сиві күшпа вишреде тудыне ерінсе чалыштаргаларе. Хере сонебеде, бейде амышне хылман. Паламан сылық сунзан выл ытты шамры хер упрашсен она ебірт куклензе саламларе. Ютшин келес секетменнебе, хыйши бушне де дербелемен. Хевел шаврыныш чечеке тәслі шүшізіне шара хулпуши земшіне сабалаза яны. Сынран пықмана нигамда вуншичі вунзагыр шулдан ытла парас шук. Анчах шүллі шаврага хулпуши зем выл шидінсі житне хериккенне ушынах кдардашы. Пүртре пөчі. Сывлы же Ма форточкине де пулин ушма шыжы кызем, тілінжі ваша. Анчах сывлы жау мамай шу кеккен. Канды крамизене форточка бех пыда шапса хуна. хуны. Пахшажы шүржі дулдан бұқма да марчы шала керсен вара, керек камада, да мілі. Пұр шадық шүріксен жәнде юрлық күрін задырады. Сәдел бұғаны жалышса пәтне, тудықны темір кровать сене шедікшадық удиал витне. Диван зем, кивелсе кайны сырана шыдарса тухнында ларма шутланы жынна тенбек сәхірлен зәдір ашы. Кіскен калазан эдем бұрын малды бүрт маргу. Усы күрма юрықсыр обыр-табырсыне кайса бірақ малли сарай шеш. Хам гамне теплен каласа пама Кіскен каласан эбе сирен тузыр тері колов. Мінле туз. күш қаршын шіклендерсі үйтірі қаржық. Эбір вет пәрбірін жінжен немде Эзір ман жінжен білместірінде, эбі вара сирен жінжен хывырдан талай қырақ білейдіп. Терлі сылдавзіне була, малашны пирін пір шулба утмалла бұлад. Шавын ба хыш бір ябалазем жінжен халех калаш сададыласчы лары риппин, хывыра мінгірліне каласа барыр. Бүлім варрінчі сідел хушыне лармачанчы улбут арымы. Кажарыр, сиренімбе де сыйлама пулдараймастып. Пүртре віретмен шывба дипсе кайны шығырдады кізір бұшне, немле шмешіме де жүк. Тавда бұш, эбі мар. Калырха, хывыра мэншін шағында хупса усраныне пледері, Соколов. Хыйжа кісен жән хуткаларса шапла жыржы. Шпалер хышне вұрнаштарыны, вырнаштарны, калашыныне швап швапсем выртын итлеме шауын шаван візіне білдерес мардене жуғы жырзіне шыппын бұжылдатса қалыр. Хуттадықне кіл зіне вұлаттарыны хүшін ваша чымлаза шытса яжы. детективлы романдри пекех туйынчы. Амыжы жіне иккіленсе пахры. Пире улдалашын хытланмары жику, шухышлары выл. Шабақта шамрыкшин галаны бек тума келішірі. Варавазем хушинче хыйне еверле тәлінмелі кала жұбышлан зағайры. Пәлмес бір жау, темскер візіне бірден, саспа галары бұд арымы. Хыйзем мін туныне ебір курасран хырашы візем шыпын бұжылдатса хұшса хұжывыл. Мүллер полковник, сиреп пәдім кіл ежібек бір жере пұқса немішсенбе шураштарасшын, тері Соколов саспа. Швапсем тадеу жыштыне білсе она арестлешін жунашы, хұшса хұжывыл шыппын. Бұжылдатса візем ағымын жінжен калашырыш. Кәшіні вылымайы, шардақ қатарғашын, хашын, немішсіне бірден мәнгерлі. Аслы вла пилік шултла тыткынра апландырашы. Халі да кәшін ненеде тытса хубасшыны. Аслы невзем хеллех вілерне. Халі сире пәдімшем ебех вілересшін. Шак хыбара илтсен, Марианна кәлбек кавагарса гайры. Амышы Соколова әнен мере. Щук шамркшин. Тыткын персе перзевлерме Женеври конвенции пинде тұғыржер т қырмыш шулдан бақчарны. Цивилизациленне халықсем çав конвенция пысмашы. Немішсем пледер, біледір. Цивилизациленне халықсен чутне кереші. Фашистсем терлі конвенцисене пăхынна болзан, сирете суд сірмен сір шак шүртта ғупса усрас шукчы. Улбу дарыме күншінжен нихшанда жоқшламанчы. Халя хызем чынахах шур жулаяхын тәрмеринчен де ытла тертлензе азы аза илчі Соколова ним тұпса тупса маре. Паны капитан, калырха, вилемрен нас тезен перінмен думалла. Үйтірі хер. Тадеуш патне иге жиру жырмалла. десе жырмалла. Келешетір бұлзан хам каласа жырдарып. Астывыр, кавальскизен шыби мінле буласы шыру зенчен келме бұлдарад. Азырхаттарчы офицер. Марианна темскер калашын шыварне де анчахына амыжы бүлчы. Шук шамрыкшын, Эбир вылышта бұрныне пілмес бір тада пілні бұлзан да немле шыру да жырас шукчы. Тәрі выл. Мана бұлышма келішместір пень. Келішмест бір. Татса галары карчык. Питешел. Апла булсан урх ним шинчен де калашмалли те Чибер юлар. тереде Соколов ура шене тұрса алк патнелле утре. Тохтырха! Ана хулран ярсады тре улбут хере. Эсир пире мен шырмалдыне де бұлейін пілдерсемірчі. Вара тень, анне, келіжі. Соколов те тепребық сайылчы. Амышне чынағақ үгдегерт мехенінде, херебе уйрымын калашса бұқсан тень әш тухатчы де бүлі. Шавна сиссе выл вӹзене кәске вғытлыға да булин пәрбірінчен уйырма шуттытрре. Пюртре пычы, пахчана дұғармарі, унда калашмада шымылрах. Пире кундан кылармашы шав. Хаш хуйхырчы Марианна. Ман бабірле тухма чарсадымыш, тере Соколов. Манхер Палламан шынба пүрттірейде, пақчарада күжа-күжін тұрса қалашма бұлдараймаш. Шынтса бұрландараган саспа каларе ұлбударымы. Марианны умне шыба ытла да йывырза да чыкалар залартты. Соколов падухмазан, юлашки шанчык шуғалма бұлдарат. Тухсан, амышы шилленме бұлдарат. Чәррін юлсан, аннебе шурашма пулиха шухышлары хер. Пурнашран пахи нимде щук, унпа келжес пулі. Анне, тере сазба, сазыба, тархашынан чиллен, эбе нумайлы хамар. Калин кере тараганча савой везене сада тухма чармаре. Херлі панул мисем турацене авса шагынса тыныне курсан, Марианна печетырых кущуль юхсанче. Шүлі хүме хышынче бе пешні банылми мимар, Семіз шулшы да күрман чешке вылгыжал. Халі, емье жылсадын ыдарайми илеме күшімне дұқсадырсан, выл хыйне хый табы жынчен тұқсадарны кайық бегех телейлен туйры. Вара кымылы тулса жетнебе, шамрык офицерын алдыне тытса жымырдары. Ирікре аваны итрі мелде аван. Тинех ирклікшін чабышса велеген жінзіне онланма бұшларым. Эха абыржа, хыжанда пулин шак читліхрен тухса пулі жи. Вырысма хезіне полякла шеміштерзе каларе Марианна. Эпе каланы бек тузан, шидес кунзенчех ирекре булыр. Халлихе чаннебе хам кам иккенне де, батне мэншэн жын калама де калама мастып анчах эсир мана әненер. Пиче батне, мен чирмалла. Малданхи жирвенче она хын батальонебе немешсене ғывыртрақ табынма кетлер. Мюллер полковникын шәрі пызық маррене, унын артиллерибе танксем жүккене тартман маныр. Хывыра пурынма да хурлы хине, Краёвый шар шак кунсенчех иреке кылармасан, аннюбе иксірде шак азабад түссе бұрынма вый шидерес азыныр. Анчах кучын маршке, ибір кунда танксем керленіне кашны куна хилдетпір. Пече батальоне келсе швапсэ швапсе мына пөтембек шемірзе ма бұлдарашы. Сейірленсе үкрехер. Куширу, Тадеуш алдыне лекме. Эбирана островец хулынже пурынна пірпаллы шын адресбе ярабыр. Она ерне кайрах, подпольчик сене булышса бурыннышын гестапыра асапландар влерне. Тебір шырывне кампатне жырмалла. Она таде ұжа алранақты тармалла. Эбир вылышта бурынныне білетпір. Вғытшыцен хамырақ кайза барыбыр. Шырыве пәчік бұлдыр. Тадеуш сана немеш вілерме қадырленеші. Візен планезіне пызас тезен ху вилни шинчен сымақ сарас пулать. жын шапла думалыне шак шырыва бұрза бараган білдеріш, Тезе жырзан шидет. Марианна перхушы немчен мезір ұтса бычы. Соколов каланы она темлете жуғышлаттарать. Піррені несте келетіна, тепре самаях икіліндерет пілмешук, тем тузан аван. Аннерен үйтмазыр нем каламады білместіп. Шерле бұқса, шыппын каларе выл юлаш кенчен. Юре, келішрі ваша, аннюбе калашададылыр иппен, анжақ хывыра неміштен вұртын итлесетін ишінчен, пәр самантлыға да анманыр. Шавкаш пахчаше жүрдінче шіріпек шивырмарыш. Мария не пахчара ұшылса жүрене чух, мен шинжен калашныне пілдерсенек, вәзем хушынче тавлажу бұшлансы кайры. Вырысыне ним чухліде шанмасты бебі. Тере амышы. Вәзем пирен әмірхи тошманзем. Эзі халхи вырысыне пілместін. Вәзем немішсен бе жабышны пиріншінде ұзылы келшмере хере. Темле жав, пичуын мен галан не астывадыны. Шак вырчыра Гитлер шейле тухсан никама пыхынман Польша патшалыхе әмірлехех теп бұлма бұлдарадь, Шабахи бир әлхипекех улбут бұлза юлы бір. Вырысем жендерсен Польша республики тадағытларақ вайланса гайы, анжахи бір ясно вельможный панцинчен, шарагутлы пролетаризем пулзатыры бұр. Шағынба пирін немішсене табына сывырынне вырсымбе жапшмалла, тенетчі вол, шавна да анман. Печена Мүллер полковник хамыра шағында илсе-келсе хубитчен галаны. Халі вылда урыхла шутлать Астахова эбі шанадып. Анне, адявыл галаны бек туза пығар. Телмерчі хері. Астахове хыйергелле вырыс офицер булны булсан, шанма да пулетче. Анчах выл ывласывец ведь. Таван шержывне судна жыншын пире судаси, шына валере синченде шымылрақ пуле. Власовицене манхамын да шанас келмеш. Хамырбада Астахов вырынне урых офицер келні бұлзан, эбі калажас калажаста жүкчі. Анчах Астахов улдавжы маррине тюрех чун сестрі. Айванес, херем, тенчеремене шкел узал жінзем бұрыне чухлаймастын. Вырысынчен пулыжу идичен шағындах вилсе вырдар. Ман чамрыклах вилес келмеш. Аннешім тархашын, валкаланы бек тума ирк парзамчы. Мынгымыллы шляхтичкын ташти ятсыр шывзыр шынба келмеш. Шавынба был нумайчен немчен мезр еврын цывласа выртать. Выршычен ун еше едеме пір сымақ сырақ алықшыне кытартны бөлітші. Халі вғычы урық. Ирксірек шын күшінчен пахмалы кет. Хернеде пите шел. Ытлада телейзір вғытра шиденмелле бөлчі Ун Пани Матильда Пидрде, Париж Варшавыра балран бала жюренече, выляначе Кулначы, ураран үгесле ташланачы. Мандарын Марианны, маре Халі Халетада шыба хер бұл житне чух, тәрмері бек хубынса мала бұлчы. Мінлі амышы херхен мен бек хере. Юре хытланса пăхеппин. Хережіне херес хурса каларе улпута арме. Иккемеш хут Соколов візем батне тебір ирхине бұрса кәчі. на пічінех ежінчі. Ошын саламларыш візем бір-бірне. Анне баян вырыншын жән мареха Пужы ырадать. Изир васкамастари. Ларыр жағында. Энерхи вырына кыдарттыры хер. Ларма вғычук. Эбе каланыбе килшірі, ұйтра Соколов. Питче шыбине сирен алла барадып. Ике жируды тарза каларе Марианна. Пәчік щирымне Соколов ады кунчебе пураки хушыне чіксе бұдарчы, пызыккене адрес шырдарны хышын офицер сумкене бұштарза хучы. Немішсем шак шын шинчен үйтсан мэнь каламалла. Хамына нихшанды курман, Пичче килден тухса кайнă чух, пур çырыва та çав адреспа яма хушса хварчы теме пултаратăр. ваща. Улдава хиреш улдав. Сипатовский хуторе улбут шүрденчень пилек километрди айлым рабыдан заларать. Соколов абвергруппа коменданчы илсе бычы хутыр хужи выржыравилнне. Унынарым бе ачисене Мюллер бе Кавальск ялне кужарны. Халі пызык пюртре партизансем батне яма хатірлене провокаторсембе шпионсем бурнашы. Автомобиль бұрса чарынсанах хапхаран вишешін чупса тухры. Пірі, вадам шулсенчен иртне булинде самаях патвар Хурасу Хура сухаліпе петерінсе хуна усея ына пидікелі Тепри вăдăр иртне хыданка шын. çын. Пушлықсем умнче йыбылдатма юратать болмалла. Автомобиль шинчен Анна офицерсене шәре шидеслех тайылса саламлары. Вишіміші хепхерлі сонлы самыр шин. Вылмише жула житніне пілмехен. Шаврага хенче пір суғал пірчі де шытманран ына яша жавырынне де хума бұладынке. Анчах, шүшесем кавакарма пушланы, выл юлдашы сенчен ытлах шамрык пулас шуккене кытардать. Тумланаса пуян хрешензем бадинче эшлеген таржызем еверлі тумланны. Ку сирен шығын ұшы бұлать, хура сухалды жіне нардау. Немешле лайық калашма білнерен, она полковник улбут шүртне кашны гунах икшер хут ярзатыма хушры. Никита Юманов хыятне пілдерчі хуразуғалли. Кына хужалық тытма хужыр, ебылды күшлі жіне кыдартры майор. Хуттырды бұрлықшын вылот веттідад. Шалтай кин. Тадах тайылзакалары старшина бұлмағып алыртны. Ку сире отрядра мінжінжен калашныне вартын білдерзе драгане бұлі. Хойнешне лайық плеть вишемеш судынчык папалаштарчы комендант. Роман Шашков, хыйкамне пілдерчі күпшек петли. Тыткан рейшін сен колонны шул юппіне пелік сехетре жетмелі. Пұжал пеме бушласанах конвой вырмана керседары. Вара ирге кыларны шынсене кунда илсе келерде отряда ергелеме тыданар. Шар шалтайкин білет, тумдир ұлыштар задығынырда колонына хиріш тұғыр. Комендант пүрдеке мәрі. Бұрнеде ұнышлық сунжеде автомобильбе улбут шүржейіне лекерлеттерді. Изер мана плейдер бульха тере Соколов хуторда мән бурыне бұқсадуқны хышын. Шабақта тепленрек паллажы Шалтайкин сыдельшне шмешімезем ғыларзаларды. Бірер стакан ерегешне хышин Соколов Астахов капитанын биографине кіскен калаза бачы. Он хышин ытызем хызен иртне бурны жібе балаштарматыдан Юманов Бугуруслан жывығынчы чываш ялінчі жұралза үсіне. Патша варши пышлансан, вăл немешсене тыткына барынны да Германире пір пуян хужа арманянче эшлесе бурынны вырчы хышын келе таврынсан, мікіде тыван ялінче вутлы арманларца пуйса гайначы. Анчақ пинде тұхышыр вадырмыш жылда, она кулак тезе айпларыш. Шавыншын курайманын девыл совет влашне. Фронт Алексейн пәрік кунданах выл фашистсене тыткына барынны да оккупантсен терлі учреждениесенче тылмачы кайрақпана абвера илнне. Шалтайкин шарагайчен чугунчул шинче пассажирсен ябалыне вырлаза бұрынна. Шыбах выржы умменнен атытса суда панычче. Анчах вăлхы херле херлле çаракайма килешнине шуда илсе, ына термерен умайды тыман. Тышманба çапышса айба качарттарма фронда Шин пурлыхне жаратса бурын мақынықныс кере, юн юқтарза айба кажартарасы кымыла кайман. Шавынба вылда, малдан хи шабы журақ түткіна барынны да, лагерде антифашистсене сутса бурынны. Шаш кофта фронда термерен лекне. Судына шин вәлерні жіне айыпланы бұлны. Вәлересе выл ютшынна мар. Тыван амышнех пушран пурдыба касса білерне. Эшпе юзанмалли лагерден выл фронт линия хывырт чивхарса келнебе усы курса, херлі салдак бек тумланса тарнычы. Анжақ кэтмен черден немішсен аллыне лекне. Она фашистсем шарчынны вырынне хурса тыткынри салдаксен лагерне яджыш. Шаплавыл мирлі саманара тыван амышне влернескер, вұршы вғыдінче таван шыршывне сутр. Епле ирсір шынзем, чундандарықса жуғышлары Соколов. Пірне де түрі жулшіне клармашанчық щуук. Тыван халыха урық сыдыр анду чырдесен, вишшешне де пәрвірін бешағас пулать. Юрішке, кына яланах асрадыды бар. Шиде урық пірдумлам да әжер мар сехечішіне пықсакаларе вал. колонны хамра кытартны вырына житмелле. Каяр хывыртрах. Тытканри совет шыннизен колонны инче тренях курынчы. Малда иге автоматчик хушинче астерман лейтенант тутса бырать. Ытты конвойырсем колонны иге ене бедрса тухны. Шулдваткал нешитсен колонна шоссе жинчен бұрынса, Сепатовский хутрейнелі кайрыде перпечек хұртны варрыне канмаларчы. Хыдывын сашитне жінсем түрек шеремшіне тұзылза Астырман конвойерсене хұрт хірінчі евіштімізем батне пуштарса темскер калама пушланычы чешеш, Тебір енчен омлы хышланах автомат чирежесем шадырдатма Юлдаш Юлдашсем уйшы сасыба кышкырчысы колов. Аншы кленер, пурде вырдыр. Эбир сиремар, конвоя дабынны. Немешсем пыжалесене перкелесе хывырт кушран шуғалчыш. Шалтайкин башашков весене хышран бекі дурште кайылла даврынчыш. па Юманов тюрех шерем шинче вырдаган шинзем батне бычыш. Эбир партизанзем кері ваща, Пирін базы кундан иге километрда. Унда сире абат шимешпе кану гдеть. Фрицем кайылла тавранычен кундан тасалмалла. Тұрырда пирін хышын удыр. Нигам да тавлашсаты маре. Чынахта, вуны конвоир твады партизанран шав деревас казадарны хышы перизене кыштах не чэнде. Анжақ задыма вғыт пулманран віземде үтізем хышын пір сыра хутрыш. Хутырда немішсем гына мар, поляксемде жүккене гурзан вара пурде лыпланчыш. Чей малдан сире хеш пыжал валешсе барыбыр. Шар хадерезем бірін бидек чаплыземех марда, тышманран сықланма де бұлышыш. Мекиш, кадарт юлдашсыне хывын пуянлықна, хошшы Соколов. Шалтайкин шинсене сарайне елсе керсе, вуд шаржан не Вара шаржаны жынчен, варшыченхи Польша шарынче узыгурны тудықса пәтне киве карабинзем тухрыш. Водырбилік винтовка теремегиш хутр хуши вăдырты хынмыш шулданпа пытарса усраны. Хыйвл кундан кучса гайны, шар хаттерсене перевалли хварны. Шел патронзем сахал, кашни карабин валли пӹрре рабоймы шеш. Кузем малашне хамыра мӹн тошманран тышманран турца бір. Теріш партизанзем. Пыжал валешні хышын, шалтай киншінзіне хутыр хуши абатшимеше ыштау сраныне кыдартрре. Пүлмере пыржа пур, нюхрепре тыварланы кагай, тервыл. Шырулми ангады тулыех, кылармаше ан үргенір. Астывыр, партизансен туры барасса кәтмешук. Пурнеде хызен аллыбе думалла. Вышса хырынны жінзем үркензе тымарыш. Бірізем бұршаяш кеп жерме те тепризем шырулме кыларма ғайрыш. Шаввы хытра Соколов Шашкова уйрым бүліме чәнчі де шыны задани бачы. Эсе шынсембе тепленрех хушинче Візем хушынче коммунистсембе комсомольцем, тада херлі шар командирізем булма булдарашы. Шавсене шыраза тупта, ячысене мана келсе білдер пирен хамыра хош енчен хырушлық килзе пузасыне вғытра білзеді малла. Тері выл. Тыткынра совет патриотчызіне сутса бұрынма вренне Шашков шагыше пиде онышлы дуре. Тебір ирхине выл Соколова кирлі жінзен списықне бұрзадыттаржы. Унда улды коммунистпа вуны комсомоль сятне кыдартны. Везенчен пірі херлі шарда звод командирі пулны. Ваща пірерін-пірерін жінзе кашнын бет тәплін калашры. Командир бұлныне шавгажақ отрядран тұқсадарны бек туза, Турханов батне юлашки хыбарсыне пілдермей ячы. Үттізіне малашне мен думалдыне пілдерчі. Шапла вара суя партизан отрядінче абвера мар, чын-чын партизанзем хужа бұлзадачыш. Разведчігін шитчевишсе піррі газ денене асырадытса ішлемелі. Яланақ сықланмалла, пызық еурлық сімбе керешме қадыр болмалла. Сізімліхе чуғатны, е умналартны теллев батне кайны чух, темір шабабек аран-аран мүжілдетсе бұны де, ұтлашы васқаны де бір танақ сиенлі. Ына Соколовпа Турханов мар Мюллер полковник аван білні. Анчах лару тұру хывырт улшынса пыны, немеш разведчиге валли кашны удыма тәплін шуғышласа тумалых вұғыт хварман. Херле жар хывырт шындерзе келні де, Гитлер абвера әлі шанма бірақны де она Фидлинг планне хывыртырақ бұрнышлама хестені. Чималданах выл шивықри ялзымбе хуласенче бұрынаган поляксене, Сепатовский хутренчи шинзем чынчын совет партизанизем тезе әнендерешін жүнчі. Вара Мюллер хушнебе граф имене тавражынче темеше хучен инчетрен илден мелли шабы жузем була була ирттіш. Островец хулы негаяган шоссе шинче танк шунса гайсан Абвера генчізем халық хушыне шавданға Сепатовский хуттырынчи партизанзем шундарза янындезе сымақ сарчыш. Танге вара абвер группыра хеллеренбех пыза-пыза юзаны неме юрықсыр темір губи гына болныне тада она немешсем хайзем зырышчат құрза сербітсе яны шинчен нигамада каламарыш. Ундан лётчиксем хадарлеген шкул начальнигебе калаштарылса, Мюллер сене тахшан Айкашев ротты бұданзадыны вырына бомбызем бұрза бірақтарчы. Абверагенчізем шавна партизанзен базыне бідерні дезенін дерчіш. Юлашкинчен, шырле улбут шүрчі тавраллах, херюллі шабы жубыныбек пулеметсем шатырдатрыш. Гранаттасем бе минасем шүрілчіш тубызем темінші хуччен кіріслетріш. Ирхине абверагенчізем немішсен автомобильзем юзаган мастерскойне шав партизан отряджех табын нешінчен сымақсарчыш. Вара ялда бұрынаган білексем шешмар, па Стараховице хулысенче бұрынаган шинсемде Кавальский графын имене шевіхінче вайлы партизан отряджы бұданца бұрынны бірге иккеленмей бүлчіш. Кешек шав отряда Астахов капитан ерце бұрат тені хыбар сарылчы. Шавын хышын абергруппы шефе хын теп задачыне бұрнышлама вғыт шитіне сисреде Соколова хый Атряд ччынчче. Отряд не ялне табынма түре тюре хыйтрр мюллер. Тебір гер пырса ма бұлдарадь. Бәйтсен сывлығызе мұтлада ябық. Пересем варвит тебе аптраны, тепресене сивамак тыда-дыда селлет. Кушне тармазыр суйры Соколов. Шук господин Астахов, эбир игер некітме пулдараймастпыр. Ялчынны зіне жиде сывырзарнегон чергіре турра келдуны вағытра бұрзадабын малла. Бәйтсем валли кирлеймелзем барзайма хужып, абат шиміште аншеллер. Аплатузан тень, нумайше строятырыш, анчах пире графыны вілі чырмандармыжы, уналынче краевый шар батальоне бурдеше, иккеленчі Соколов. Туры бұлышныбе кучырмав беде вғытра бітірі, кул заячы Мюллер. Ага курыр. Полковник Польшыри реакционерсем кыларса тараган шанец ятлы хажат номерне сарза Унда поручик мундире тохынны шамрык шиннын портретне хура рамашне печатлене. Аяла шулдыра аспал зембе, краевый шарын, воеводствари, комендатури, батальон командири булза әшлене, Тадеуш Кавальский поручик сармсыры вилзе кайнышынчен хурланса забылдерет тесе жирна. Чынахах, поляксене табынма урых нимде чармандарма жеккен вырзарникун әже дытнатпыр, Сымақпачы Соколов. Унчен сирен Турханов отряджбе бірлешмелі. Анманыр, Кавальскі ялне амар. Турханов отряджде табынна дезе сымақ сарас Шавын ба, ик отряд бірлешні жинчен калаган приказада бұлін тупса бар. Май келмеш пулі Әнсіне хышса илчі Соколов. Эбір ширу ярза илдімір. Отрядсене пірлештересі жінжен калашта дадылма Турханов мана хүй патне жінет. Эбі кайма мастып. Міншін? Унда мана паллаган жінзем дубынма бұлдарашы. Партизанзем ласовецене тыткына илмеші. тюрех перзе бұрағашы. Ман вилес келмейш. Шабақта кайса келмелі Паллаган жінзем бұласран аншықленер. Эсер кутаранчен Минск шивығынче ішлене. Хамыралла лекне партизансене эбір ундах вілерсе бідердіне. Шанба басире ченсем Турханов отрядінче бұлма бұлдараймашы. Хаварба бірле Юманов айылзе кайыр. Выл сире тартса бұры. Соколов килішреде шавгунах Юманов бірле Турханов патне дұқса кайры. Абвергруппыра хыйын иге роль вулямалла буласыне білсе, ваша партизан зембе мінле шығынуды да Турханов Турхановпа малданақ калаштададылнычы. Шавынба базы вырнашны вырмана бұрса кірсенех, патруль чарзадыратырыде хеш пыжала туртса илчі, ундан кужа тудырба жықса штаба илсе Унда візіне пәрберін Соколов Турханов патнен кечі. Юманова кухнера ішлегенсем хынана чынчыш. Судынчык әжесшінех марчы, анчах партизансем черкесіне е херлі шаршын, е совет жын, е шындерюшын шеклесе пычыште, чын чынчын шухыштуымзене бұдарас десе, иріксірех әшмелле пульчы. Бір дост хышын те бір дост, черке хышын черке, Юманов тембек нумайш мевренні булзан да, хынара иге сегетларны хышын, тон білмей бұл ичінех үзірілзе кайры. Варана партизанзем пушы шербүрде кіртсе бірақса, алыға хуралдыратырыш. Шапла Юмановын партизан отрядінче Соколов мен дуны жінчен Мюллер полковника каласа барасы пулмары. Шыр ченех туйми шивырман булзан вара каласа памаллисем темін чухлех тупынмаллатчы. Шавгаш Турханов отряда ерце біраган командирсене пухса канашлу иртерчче. Ваща Мюллер полковникын крепіше шинчен теплен каласа бачы. Улбуд шүрчі давра епле пралукран карта дытса шавырна. Карта кеде сізенче пулемет кізем. Хапхалмынче игі тубыпа станоклы пулемет. Хурал командинче игі взвод. Кашны взводра пірер танкпа броневик. Штабе улбут керменче эшлет. Офицерзембе візеншем еземде шав керменрех пурнашы. Алыкра кунян шерен хуралдырать. Пір сымақпа каласан, пире шав крепіше шымірсе тықма шымыл бұлас Терес Соколов. Терес, келші Турханов. Хурал команды кіре чух табынсан, әшінас шук. Пирін улбут жүртне салдаксем шук чух Шавын Шавынбек майлы вғыт тұбынма бұлдарады. Мүллер полковник вырзарнигун пір сводне поляксене чиркеве хуза бұштарма кавальцка ялне ярать. Анчах тебр зводжі пурбірех абвір группына сықлама улбут шүрдінже юлмалла, білдерчі ваша ибиранада да креп пішрен иліртсе доғы бір. Тереде Дурханов командирзіне хын планебе баллаштарчы. Абвергруппын юлашки куне. Тадықлы саман чив харса житрі. Хирешле хумсем бұрса жабынмалла. Вара хышы тереклерек шавши елі тухмалла. Вұржыра да шаплах. Хире-хиріш тұраган жән хыжы вайларақ шавы шендермелле. Хальхинче Турханов отряджбе Мюллер ерце бұраган абвер ұшқыне хиріш пульчыш. Игі жар, иккішіде пәрбірне бдересшін. Хожы вұйылырақ жывізін жән. Немішсен танксембе артилері бұр, керлі бұлзан візем керек хыжанда пулушу үчінме бұлдарашы. Партизансен алы вешін шықлезе жүремелі хеш бұжал шеш. Шабы жүхерзе бұны вғытра инжитрен келсе бұлы да кетме жүк. Она отряда ерте бұрағанзем яланақ асрады дашы. Шавынба бұлас операция ертерме лайық қадірленчіш. Авер группын юлашки гуне ытты гунзем бегех пушланчы. Вғычицен шужым квагарчы. дәттім май майбен де хевел хемленце тухры. Мүллер абығын задыраган немешсем шеребех ним хуй хызырганнычы. Тул жудғылзан Нардау майор иге взвотран бірне кавальский ялнельзе бычы. Салтыс офицера малдан калашсададылны бекех костел кеттсе кетседаны. Майора вăл чиркеве списокне тыттарчы чан шапма пушлама сигнал бажы. Шав вăхытрах ялдарых салын кайнă салдаксем уй хапхисене жүш. Кашны келе керсех, шитінне шинсем пурде костыла кайни кайманны недірслеме тұтынчыш. Немішсем жапладуны поляксене тіліндерчі. Ара мен бұлныжи, пылханса идашы бірізем. Выршы бітменші, теші де бірізем. Кардинал ширвне уласа парашы булмалла, шавын чух пәдем халыха костыла бұғағанчы. Хызене хызем лыпландарашы вишімі жызем. Чиркеве пырса кінесіне неміш офицере список патерслесетінне курсан, нумайшы ку ырышын маррене сисріште каялла таврынма құтланса бұқырыш. Анчах урамдыр хутса жүреген салдаксем весене пошал теге теке-теке алғы бәтне тебір хут хаваласа бычыш. Юлашкинчен список рагыдартны жінзене пурне те чиркеве хупса алыға тул енжен пидірсе илчеш. Мюллер планетырых шавын хүшін немешсен шивыхри келсене керсе бұданмаллада, Сепатовский хутрен жән суя чүрежі чиркү жән гранаты зем вұргытма бұшласа Ундан суя партизансене хызене пур енжен де табынса шемірсе малла чәррен юлнисене Польшыри тірлі э, реакционерзембе нейтральный патшалық сенжен келіні журналистсем умне илсе тухса суд тумалла. Шак плана пурнышлама немешсем лай хадерленнечі. Мюллер кинооператорсембе фоторепортерзем чендерчі. Вăл бех Сепатовский хутрреннчен пына ике чыважа салтыс умне илсе тухса персе бірақтарчы. Унда кайны шинзен шыби мінле буласыне білсе, Соколов салтыс патне шалтай кинба Шашков судынчыксене яныччы. Немішсен шучепе хыйсен юлдашысене тискеррен вілернине білсен, урсакайны партизансем ялшыннысене пырзадабын маллатчы. Абвера улдалама Соколов митинг терчы. Унда малданах палырцағуны аратырзем сымақ тұқсағаларыш, візем бұрдей ялчыннызіне тавырма жінчіш. Митинг мүллейтіне жінчен Юманов шавғажақ мүллер абырза білдерді. Шавынба абвергруппа шефе әшін аспіргі паджақ екіленменчі. Анчах ялчыннызіне чиркеве хваласы бұрза хупны хышын, немішсен әші түрек бұзылма бұшлары. Мюллер полковник патне хыды чупса келіні Юманов айылсе келчіш. Мен болны үйтірі полковник пашкаса дыраган шынран. Пире поляксем табынчыш, хутыра бұр енжен де шавырса еліні. Капитан хушнебе эбе аран-аран вұрттын шулба кунда чупса шитрым, пір сывлышпа персі яжы Юманов. Мінлі поляксем, немтен ланаймари шеф. Тюребе каласан, шак судынчык хый кушибе пір полягады курманчы. Хуттыра дабынны ана Соколов каланычы, тада партизансем немішсіне улдалама пожал бергеленечі. Шав бұжалса сізіне илсе хыды сехерленсе вран кайнычы чывыл ирхине. Ун шинчен Астахов капитан сире шак ширура білдерет. Хевенчен пакет турцагылар загалары Юманов. Мюллер пакеда ушреде шак сымақсене Господин полковник, Тадеуш Кавальский поручик вильна дени терес пулман. зене ялшыннызене табынасыне білсе паян тул шудылны жухне хый сире краевый шар батальонебе пірле табын мачынчы. Эбына ына арестлесе сирін бада ызадас Анчах хамыра пур енченде çавырсаилнне пăляксем пире хуттырдан кылармаççы. Халевесем Тадеуша тăхăр сехетчен ирке ямасан пире пӹршин юлмичен вӹлерсе петересибе хăрадаççы. Ибир çапышмасăр барынас çук, анчах пирен патронсем сахал. Паляксем пирден ике хут йышлырах. Весен пулемет табур. Шағынба ультиматум сроке тухичен пулушу ярсапама ыйтатып. Астахов. Тадеуш вильменни тада Астахов капитан хыйн отрядне Ковальский ялне вғытра илсе бұма бұлдарайманны мүллера хыды тарықтарчы. Вұл алы шық шихнă жүшіне бұқры Ультиматум сроке туғасы пәрр сехетте юлман. Мӹнн дывас аптразы обершпион. Финлинг план не паян бурнышламасан урых нехшанда да бурнышлас Е хама вырындан кыларса бұрахеш. Е Казимира баллаган поляксене херлі шар келсе вилімрен шөлі. Шурма жол шинче чарынны хақлаларма бұлдарадь. Пулышазақ полік кумурзене. Шак шухыш павыл иккіміш взвод командирне чынчы. Часовой земсір пушне кунда миче салдак юлна, ыйтрывыл. Ширемеге салдак. Вәсене пурнеде артиллеристсембе бірле тубы кыларны везде ходшіне тиеде Сепатовский хуторне илсегай. Унда Астахов отрядне краевый шарты поляксем дабынна. Патрон зембе снаряд сене шеллезе андорыр. Поляксене шемірсе тықса, суя партизан сене хывыртырақ кавальскі ялне кыларса ямалла. Кунда пір танк юлны, онада хамырба бірле илсегай асмари. Илсегай, Тебір шейрім минутран, сепатовский хутрынже булмалла, васкар. Кәже хапхаран хура хересле танкпа салдаксем дегені грузовик кірлеттерзе тұқса, хуттыр ені левіштердіш. саман саманчен Мюллер Фидлинг план не пурнышласы хый жуғышла зауқуны бігек пулза бұрат тезе жұтланычы. шавышре совет партизанизем чырмандарма пулдарасы шинчен выл азада илмен. Она Канарис шкулінчен пішсе обер шпиона, преступлені дума нигамда чараяс шукпек туынны. Кударанчен выл пушлыхсем хушныне чынахах яланах онышлы тузапынычы. Анча хальхинче унын шулешіне совет полковнике тухсатычы кашны удымрах тағындарма она Она абвергруппа шефе ытлаши кая юлса сисре. Сепатовский хуторне каяган танк вырмана бұрса керсенех, мина тіліне бұлса сирпенсе кайры. Хышран вештерзебыны грузовика шофер чунаган танкран вуны удымра жарса таратма үлгірчі. Анчах кун емішсене вилімрен шылаймары. Шу херінчі евішсем хушынчы партизанзем партизансем сене пір харысақ темеші автоматран шундармадыдынчыш. Вара партизанзем шухышласакларны беш абышма тухса кайны немешсен чен пәриде тарса хытылаймары. Шав кунах операция иртерме партизанзем немешсенчен темеше хут аванра хадырленнечі. Тетім бұлзанах Турханов хыйын отрядне партизансен базынчен илсе тухнада улбут шүрджібатне вырман шөлесембе бұрза аввергруппына пур ен жәнде шавырса иліне. Шапла толщу жудаласумын валжанин ротты Кавальский ялне каякан шул вырмана кәне шәре. Байдиреков ротты граф имени тавра сарылса выртны ыраш уйне. Подрывник сем Сепатовский хуторне илсе каякан шул шинчи кебер патне бырзадына. Пландырых шабышева подрывник сен Хыйсене Хайсене пана задание везем онышлы бурнышларыш план Громов Громовлартны мина чурулни Байдиреков роты улбут чуртне табынмалы сигнал булмалачы. Сепатовский хуторы енчен кәріслетне сасы илтінзенех ырашы жынже выртны атакына атакына кайрыш. Чималдан візем вышка шинчи пулеметчиксене берзевлерчіш. Ундан епле пралук кардана темеше шерден татрыште хүме урлы кашмады Мюллер полковникшын ку уяркун аша шапныба пірек пульчы. абвер абвергруппы крепішне штурмлама пушланыне курсан тень, вылхыне улдаланыне сисре. Анчах унчинчен шухшласадыма вғыт пулмаре. Чималдан выл нардау майорба шығынса, чиргі бәдін кетсе дыраган салдаксене қывыртрақ улбут жүртне илсе келсе, партизан зене хиріш контратака пушлама хушы. Ундан телефон трубкине шакреде коридора жупса дукса штапра ишлегенсем хушинче тухны паникына педерме отырышы. Ан ханыр, кышкыр жывыл. Тебір вунымин тран ялагайна взвод кунда берсе унчен партизанзембе хамыр шапшыбыр. Гер Альтаус камныш та шапшмалыне кыдардыр. Аслы следователь офицерсене вестибюльри зэнчен автомат паперсетыма хушры. Ушна алыга хириш таноклы пулемет пырзалатрыш. Херарымзем валлидеш тупынчче. Піресем кандык карызем хышне быданса, кермен батне сат пахчинчен жупса келеген партизансене пистолет пателесе беме тыдынчыш. Теприсем аманны жинсен суранесене шықма пушларыш. Мүллер кабинетне таврынса жерен бұқры. Нардау хыын салда кесене Ковальский ялінчен үлзе тухма әлкірнімін. Игі грузовик хырт вештерсе келешші. Анчах ветлях вырман патнешіценех автомобильзем табах чарын задыжыш. Мюллер бинокльне куш батнеді цапықрыде келбек кавагарса кайры. Унда да партизанзем. Кузовралар забыны залдаксем шересігеші үге-үге ыраш бұсы йеннеллле жұбашы. Хыжалдан візіне партизанзем хывалашы. Темиче минут хушинче нарда узводен шүлле шүллі ырашышне тарса ма үлкерне пилі чеш чәррін юлчеш. Хыне ытлашы мынна хумахынықны мүллерін аякран пулыжы ұйдас келменчі. Шабақта нарда нигамда келес шукине телефониста островец хулыбе шығындарма Телефон линия ешлемеш, тұшман зәм алгашак жаққашы, шымірзе кереші, пәттірімір, тереде телефонист шыпланчы. Пәттірімір? Унхышын мығырдатры абвергруппы бұшлығы. Пулыжу кәтні узызыр. Кундан тұқса тарсан да геста пыра запланза вельмелле пуле. Мен вас ши! Шалда хаптраза үкні мүллер кардышне дұғаган чүрежерен бұрза бұқры. Эш пӹтӹмбек ябықса Партизан Партизансенчен пӹри пӱрткеде сенчен чупса тухрде ушнал кран граната выргындарчы. Хыватлысасы пӹдӹм кермене чӹтретсе ячы. Вара çавын хычынах персе пулемет пулеметта автоматсем те пір харысах шыпланчыш. Ура! Ура! Хаярын яныраса кайры шынса сисем. Вара партизанзен пызы кушкыне херлі яла вәлгіштерзі бұраган патваршын хыщын улбут керменне чупса кечче. Секретлы документсем, аза илчче Мюллер, візем тұшман алыне лексен манжын ништа да шылыныш пульме, партизанзем вәлермезен фашистзем вәлеріш. Шак шуғышпа коридора чупса духревал. Анчах адвер вартанлығызіне упраза усыраган пүліме пырса, Вуд чертмел греймере. Мрамар картлашказем тұрық чупсағы барны партизанзем унын шулне пүлчіш. Малда бұраган игешіндіне мүллер түрек паллаза илчі. Астахов капитан судны бере, тарықса жуышлары выл. Унбай Турханов хый булмалла. Хамырал репорт речешін жібегех. Тенче кулли пуличен пәдем худ пурне те улдалама хынықны провокаторы юлашкинчен хыйне хый улдалама шуттытре. Щук, шын мышкле буласран хранныпе бемар. Таван шаржыма кирлле чухлі булышма май келменшін кулянца вилетеп, тәрі шыра. Вара пистолетне сылдым лаве батне шеклері. Анчах курокне вежертме лькреймере. Турханов автоматне шадырдаттарса, унын алдыне аман пистолет шәре үкре. Намыза гер гермюллер, мышкылламазыр чыдаймары Турханов. Эбе сире шар разведчике буледенче, эзир вара мелодрама персонажын рольне выляган актер гына иккен. Эзір шәндердер, шыл видер закалары калары немеш. Халямана мендвас малдан кужа кужын тұрса, хышпыр ішсем жінжен тепленрек калашса бұғас дедіп. Малашне мен двасы унчух пағалары. Сивен бұқсағалары совет полковнике Шабы жу Партизан Партизансен елі жапла. Кәтмен жерден сіксе дұғашы де тұшмана жапсарғатны хыщын хывырт шуғалашы. Хальхин де жаплақ бөлчі. Валжанин роты нардау майорын зотне шемерседік нахышын юлны немішсене хваласа уй урлы качрыде ур хвырмандан тухмазырақ партизанзен базыне даврынче. Байдиреков роты граф тубынны тубыннылашасыне күлсе трофейзем ері. Унда пуринчен хаклы абвергруппа архиве болчы. Сепатовский хуторнелле айган засадра пулны подрывниксембе Мюллер суя партизансем тесе шутлана отряд ричавашсене Громов майор штаба илсе кайры. Кальтенберг ушканинчи поляксен абвертерминчи шинсене ирге Ша Шавеше онышлы турыш поляксем. Вара Турханов візіне Кавальска ялінчи чергеве хупса битерне халыха ирге кыларма Хрешензене костылран да митинг иртерір, тері полковник. Немешсем хызене міншін валересшін булныне калазанландарыр. Трофейзем дейме күлне лавзенчен бірне Соколов пахчажы шуржбатне елзі бір зачарчы. Партизанзем кунда да кере Калінкере неміш немеш часавое көгірінжен юн юхтар вырдать. Анчах алыға нигам да ушман. Ваша вильні фашиста шул херребе садухны кадргас тәмізім хүшне сідірзі кайза бірақры. Унын винтовкине лавжіне хучыде пюр талықне пырса жаккары. Камунда илденче палланы сазы. Марианна, хавыртрах тухыр, чэнчі Соколов. Эсирирікре. Алык яри ушілчі. Шуржул ништа ништа тухмазыр хубынса пурынна хер, хыйсене иреге калараган çынна пӹтӹм чундан тав ыдаласа илчче. Амыжы мал пәлі чіне бұқса сұқ-сұқма Анне, аннежім курадыны, Астахов капитан пере улдаламаре, епле делей, эбір калле хирікре. Аллызене сарса керен жупсадухре Марианна. Паны капитан, чиста мұқтав зере. Эсир чынахах сымақ тытма білдір. Анчах эбе хамыны вылма курмастып. Тадеуш килсем чанню удамне. Куша көрінман шынна ыдалама ал ал сене шеклесе чәнчі карчык. Выл кундашук, пілдерчі ваща. Ибирына немішсене бірле табын матчыннечеде краёвый шар генеральзем чарашы тесе килшмере. Халі шаклап жіне кундан хывыртрах тухса Иреке тухнышын хыды савынны хер шулдаршыбе вешен пек чевілдетсе бычы. Соколов небе кам булныне, партизанцем Мюллер аулдаласа абвер группына тебе еребе епле петерсе хуныне каласа бачы. Унын калаве Марианнына хыды интереслендерчі. Шамрык лейтенантына юмахри паттырбекех туйынчы. Шәлківарын чунаган хевел, Краков енчи шүллі тузем хышне анса кушран чуғалны чух, трофей диені лавзем партизанзен базыне жетріш. Ул бу тарым бехерне Соколов удар шүртне елзі бычы. Куб пирін хына шүрчі. Пықма пит чаплахмар да, вғытлаға бұрынма юрадь. Нумаях пулмаш эбир кунда Мюллер арым беймікне темеші талық усыранычы пәлдерчі жываша. Візіне бір хамыра иріксірлесе художник патне илсе бұрзан көрнычы, Полковник еміге пидейлемлі херчі. Волшак шуртра бұрынна чух, есір ыйхы вешнебе аптрарыр бұлі. кулгала Марианна. Сире пірре курныкачын урых немле хершінде ыйхы вешес шук. Унчине ошын бұқса хуравлары партизан. Хере çамрык çынпа выляма пучлани амышын кымылне каймаре. мменнчен тухнă хере ташти ятсыр шывсыр çынпа тери ирекклен тытни килешмеш. Хывыртра хуйрас пулать вӹсене шухышларе карчык. Вара калачыва уштарас тесе, тады ушхыжан хыжан келесси шинчен етірі. Шүршіртчен килмелле, унчен канма булдарадыр. Манкышта хужылса жүрес келедәнне, юрати, ыйтрехере. Чибер калаш Марианна, сивень каса Хужине быха, пейдю кучу тузанланса пәтне, тум тирю әне жымланы пекех лучергенне. Печу келечен шибушна дербелі, онсырывыл сана паласа да илейме. Сыкалов хыйкундай ытлашы жын иккенне сисреде васказах сыв булашы. Камаля хужылны хер, ун хышын темселсе бұқса юльче. Ютшін хышын ал хубынзанах улбут арымы үпкелешме дыдынче. Херім, калахадарғашын санам мен болны. Майысы ютшын умынче хывнаху сыбайлы дытма білместін. Тервыл. Анхумхан аннежім, халихи немекте булманға. Волмана пиде келеші. Шағынба шеш пірле ұшылса жүрестенетші. Качы утса сукмак шинчен, кушісіне шеклемезір каларе Марианна. Ан тіліндерха, тарықса кайрамыжы. Езі ухмаха ерне бұлі. Унашкал качы пирін ешришін сене келшме пулдара дей. Пулдарать, аннежім, пулдарать. Валы тізінчен нимбеде каямар. Щук, юнышатын херім. Выл дварян дворян ехінчен тухманны юре. Поляк маррине де бұқсадымы бір. Анчах выл вырыста маршке. Чываш шеш. Чываш сәмбізем кайықла жінзембе бірек. Шук херім. Цивилизациялі обществора бұрынаган хербе хушинче нимле хушинже немле перліхте бұлма бұлдараймаш. Манезі үнчинчен. Халенде хері тархса гайры. Эбир швапсен аллинче хамыра хыжан влересе кцеларнă чух. Цивилизацилле обществăри каччысем темшӹн пулышма пымарыш. Кайыклашин вара, пуши петме пулдарасы жинжен шутламазыр, хыюллын бырса кечеде, пиреде вилемрен шылчы. Хамыр жіне пурды жіклене палач сенеде шымірзе токры. Соколов еші жінзем, легендари паттырзембе пірех. Маншын булзан шут тәнжере унран ырыгачы урық шук. Візем шапла тавлашсаларны вағытра, отряда ерце бұраган командирзем штаба бұғын жіште, хызем мен күрні үлтнезіне пір-бірне каласапама адыдын жіш. Турханов па Барсуков радиограммы ярса үлчіш. Пілікшір пілікміш абвергруппа архивегін амар – Мюллер полковник хыйте партизансен аллинелек не білсен, партизан юхемен штабенчен шав кажах самолет ярзабама пульчыш. Турханов ына ежынма келішші. Вара штапра херсех эше Савандеев па Кальтенберг шыған евенчен илседухна архива ергелеме бұшларыш. Яничек абверагенчізен списыгенчен коп бүйгерзе Хомяков-Погромов самолет ежінма қадірлене вырына, Барсуков ярсабана шар медикамент медикаментсене тада тірлі тумдерсене пұжатма пір звод илсе кайрыш. Янина Мачарова йывы романны чирлисене самолет палар саяма қадірлет. Почтальонзем партизан зенжен ширузем бұқса жүреші. Торханов юлашке худ Мюллер полковник па калашса бұқма манын температура жекленчі. Эбі сывы мар. конвенции дырых сирін мана госпитале вырнаштармалла. Сывалса шитмезір да простума пулдараймастыр. Эбі протестледіп, тюрех кудынлашма бұшлары обер-провокатор. Совет партизанізем хывыралла лексен эзір конвенции конвенци жінжен азаилнеи, сиввен Турханов. Азынны конвенции регулярный шартышын сене шеш хүделет. Партизан сене выршы законезем худа кемешші. Апла булсан езірмін жын партизан сене шав закона бұғындарасшын. Шу гермюллер, езір Женевари конвенция шешмар, логикына адаманны. Керлі булсан ебір жасақ азайл дері бір. Неміш полковниге давлашны хаклаларма бұлдараса сесреде, мешу шухышлары. Үйдірі пен мін біліне пілімбек қалаза барып, шыппын мағырда тірівіл. Турханов пилікшір-пілікміш абвер группы мін дуза бұрынныне үйтірі. Мюллер вартын ішлеген антифашисем батне шпионзем қадірлесе яныне, тада кавальскизен ехне міншін петерме қадірленіне тунмары. Анчах ялшыннысене партизансен аллыбе влерсе пітерме шут тытныне те йыжынасшын булмары. Шак вахытра Турханова Кавальскисен шемйине штаба илсе келне шинчен білдерчіш. Выл Мюллера часовой алдыне пачыде хынасым патне тухры. Марианна ба амышне шулшинче курнычы, халі тады ушпа палашмалла бульчы. Ку чугун жул шинче эшлеген пушлықсен формине тұғынны шүллі бүллі шамрык шын бүлчі. непекех ылдынуга еврлі сары жүшізіне сылдым енне тураса хуны. Колны чух петшімардызем, пыт бұтсағыне она ытла да келішетмен. Совет полковникне тившлепе хзепленіне кытардас десе, тайылса саламлары. Ундан хыйн тыванезене вилемрен чылныжын тавдоре. Паны полковник, Мюллер чынахах чәррен тыткына парынжыйы? Эбі тенче жунба калашрым. Выл абверан хыш пірі жінжен калазабаджы. Манынына пірійду барасчы юради. Турханов келешре. Вара выл тады ұжа Мюллер батне елсегеджі. Немеш полковнигі ына түрек баллаза илчіде кавагарза кайры. Уналлыне барзан маншын шылыныш пәттірі. Вәттін жетреме бұшлары был. Партизан земшіндерніне сиссенех перін севілмелләчі. Гер Мюллер. Фидлинг плане жінжен тепре каласа парырға. Тері Турханов. Темеші минут хуши пушне уссаларны хышын, Мюллер Кавальскизен шем ене немішсем міншін пәдерешін бұлныне калаза бачы. Ман пиче ұшта, шыппын ыйтры тадеуш. Ана хеллех перзевелерне де үтне крематорире шундарза яны тунмары фашист. Тадеуш сылды малдыне кәсіне тікме анжақ анчақ Турхановына хулінжен түтреде тебір худ штаба қайры. кайры. Ына білерме вғыт марха, бұл. Үйтса білмен лизем нұмай. Эзірі васқымастыр болсан, сире хышпыр документ сенжен копюгер бар барыбыр. Өзімбе узы көрса, кайран абверін ирсірі жізем жинжен хывыр хачатра жырса бұлдарадыр. Кашарыр выхычук, ирчен хулана житмелі. Унда мана хамыр жинзем кетсе Вара візембе бірле аннебе емыға Варшавына пуйс бағыза дастедіп. Унда тадақ неміштен алдынелеге сінжен шықленместері? Швапсен вғыжы ирцех бұрад. Перерхіне Варшавы жыннызем ұжы ихран враніште, хулара Польша республикин ымырткайклы ялавешеш вілгішседінне көреш ыдарлы каларе Тадеуш. Нумай кетмелей жаввығыда. Татса калама пулдараймастып, анчах пір ытла пуласын туйынмаш. Столицыра швапсене хузаяма хадерленсе шитненде. Сигнал бараса шеш кітседіраш. Сигнал не камдада ыштан барасыне итмаре Турханов. Лондонри эмигрантла правительство приказ кылараса кедешінде. Анчах Варшавына иреге Миколайчик правительствен мар. Херлі жар немішсене хыжан хуза ярасын жән келет. Жуғышлары выл. Соколов жем ене шоссе жүлішіне дұхичені сатсаячы. Үтті офицерзем абвергруппа архивне самолет те де емейлзі кайрыш. Тумалы пурне де туза канма аван булаганчы. Турханов та самолета азатсанах Плащ палатка піргенце пірбір лапсырка ев жайне выртса жевырасшынчы. Анчах темшін ыйхы келмері. Варавыл евы батне шыр бүрдегірсе керсе дұхма жуғышлары. Радистка сіделшіне чапсалынзаларында наушник сене хылмазырақ жевырат. Иргаш бұлдыр. жана полковник. менле тәлік курдын. Ебі шевірмашут шутламанда музыка этлесе ларадып, кушне аллыбе сыдыргалаза калары хер. Турханов пішкінзе пір наушниге қылға жүмнеліп чатры. Эфирдан морзе азбукине херзе пиклеттерні шешілденет. Музыка дедіні. Сан еші радисцене шеш келешет пулі жақнашкал музыка. Шиде, ирчен урых радиограмма бамалы шук. Кышта хужылса жүріпір. Тумлан хвыртрах. Весем шербюртрен тухрыш. Мал енчи тюбе балырмаллах кавагарны. Шылдырзем ер таяр туза сүнеші. Айлымран нюрек турдать, сыл мүгет пулмалла. Эбе шурална адылдырыхенче, халі хевел тухнанде. Херарымзем кэдю хавалашы, ирхи абат пешереші. Эзі шурална висла тарахенче туймей шыврашы. Эх, таван вам! Хашан тепре курса пулежи сана. Хыды тунсықласа житнебе сазыбах каларе Турханов. Варшы хыщын Варшавына кірсе тухы бірда, тюрех сан тванузем батне тухса кайыбыр. Унчен тюзес пулать, лапландар жеева. Варшавына ибір паян ыран тухса каятпыр. Майкилежи, асын сывлары хер. Совет партизанне шине кайса бұтарсан шеш, каялла таврын мамай келмеш. Үтті чух выл тума бұлдарайманны тенжере немде шук. Шаплай. Есі эп мазар мазаршин женде таврын малла. Десе Ева аржин жүмне лып Кавагарны дебе майыбен херелсе, йымықланса пычы де, иншетре кардалансалараган тузем хыжынчен, хевел хемлензе тухры. Ытты чух, кун дибе пелетсем чаза херлетесе шухадаганчы. Ша верхіне апла пулмары. Пирін баттырсене ку юнлы варшы паян ыран пидес шуккине сестерні бекех туйынчы. Вишшіміш пайы шихынушы. Турханов отрядінчі партизанзем пұртедені бекех тұтқынри шаршыннызен лагерізенче азап түссе күрні, шавынба візем фашистіне чунданақ күрайман. Шавы малашне мінле шабыжасы бірге пұрде пірбек шуғышламан. Пәрізем ұрық ништа да чәрін юлмамай шукран гына отряда бұрзагені. Кызем кунен чренех тышман тыйлленнчен тухса тыван ялесене таврна сишинчен шухшласа çрене. Хөррлле çарпа хывыртрах пӹрлешесси весен пірден бір Те присене партизансен ретне революцилле романтика туртнна. Кызем яланах тышманран ослырах та чейрех пулма Хыйсен умне тодышах терлі йывырлықсем сиге-сиге духныне бұқмазыр шабы шу шаве хыдырах керлене шерелле турдынны. Шылны шинжен, кына шутласа жүрекенсемшін, шут тенжере білемрен хұрушы урыхнем де булман. Романтиксем вілім жіне де урыхла бұқны. Бұрныша пур черчун да юрада Хырым Хырымбашываган ваган та нумайрақ Таван шыршывшын шабышса пужа хума вара этем шеш пултарать. Шавынба вилемрен храманнызем гына этем ятне илтсе бурын тивішлі. Варшавына күшса каймаллине білсен, Соколовпа Кальтенберг еші романтиксем чундана хавасланчыш. Хавыртрақ келе таврынма мәтленнезем пужа усрыш. Херлешар шар сандамир патне шымірсе житне ыран баян вислы урлы кашмадыдын малла. Вара партизанзем тыван шарбашымыл шымылнах бірлешне болечіш. Шыбақ шав телейлі саман чивхарза житне жух, ташман тылне тада шаларақ кемелле пулни хышпыризен кымылне хушрі. Турхановын тавлашмада үгітлеме делекрі. Юлашкин жән Польша теп хулине хыйсен ирекебе кайма килешнисене икшер шин суйласа илчче шула тухма хадерленме тытынчче. Ыттисене уйрым отряд туза киве вырынах вармалла пульч. Каманирсен візембе піррле юлма Савандеевпа Хомяков келішіш. Халық шәрін командыванеебе Польшыри рабочизен партиен воеводство рейкомитеже Турханова пулышма оперативлы ушкан уйрнычы. Июлін вадырмыжынче Владимир Александрович хайбе бірле пелікшін илчіде шап ушканын юлашки ларывне Совет партизанезембе халық шары, хулари зэмбе шығыну тытма варман херіне тіл болу пунчы дунычы. Турханов пағунын зэм, шав пунтта кажа хиріш берсе Конда вармандан тухнышынсене яланах шығынушысем кетседрашы. Пароле білдерсен, Владимир Александрович патнеде хыдангарах яшачана илсе бычыш. Стефан ятлы, паллаштарчы пост пушлахе. Холаранына сире шулкы тартса бымаяны. Йырыда тавжырулла ача. Эбі сире тюрех палларым, именчіклі кулзакалары Стефан швапсем хулара сирен сынара югерні білдерюзем шақсадылдарны. Шак партизана чәррінді цабарагана шәр бейін златой, ун вилли штавыртныне гана, аллы бейін златой жүлет бірдесе шырны. Тыт сабарас тегенсем пури, кулгаласа ыйтры полковник. Пуласы де подпольчик сенжен шикленеші. Мана тебе аннене хваттер хужи гестап алыне дыт Тебірернерен иккішне де азапландарса білерчіш. Анчах хваттер хушиде нумаях бұрынмары. Пәр кашхине ана подпольчиксем килне бұрсақ хапхаранчак савілерчіш, тада көгірешіне кашны судын жығын шыби шапла бұлі, тесе жырны хут шипіштарсақ варчыш. Стефана наше депора машинист бұлса шлене. Она гестапына кайсанах конспиративлық ваттере унын шыллі батне күжарны. Турхановын кәжір шавында жетмелі. Тәттемре жетсе қаймы бірі ұйтырвыл. Шулне хамалары пүрінесіне пәлінбекех пілсе тұрадып. Әзі мишере, кәжек вұнши чыдылдарадып, ұнжуқ бітче мана партизанзен батне қайма чармастып тет. Серін отряда кеме юради. Юрасы юрамалла да, Кунда партизанзем шук? Міншін, ұнлан аймар Стефан. Кунда кәжі херлі жар шымірттерзе жейді. Немешсенбе жабы жас келет бұлзан, Польшы жарнегіме бұлдарадын. Эх, шара илзен, пір шва бада чәррін хвармыттым. Пурне де вілерсеп юрамаш. Ачана жүрмінчен ошынлып каре полковник. Немешсем тетерлерін бұлашы. Призем гитлера туры вырынне хурса вăл бе, ют халықсене пусмырда усрасишын жәші. Кызем фашистсем. візіне ним шеллемезер петермелле. Тепризем хызем гитлера кураймашы. Унпа керешеші. Кызем антифашистсем. Пирен везене немеш халықне иреке кыларма бұл жас булат. Тілін вапсем деп урши шуттен жере. Сахал мар, перін отрятрада пур. Изюрына шанадыри. Эбір шеш мар, совет де шанать. Нумаях пулмаш вол орден илме дивишлі бульчы. Шевел аяллан запычы-пычы де симіс вармана чымры. Пәлет хурал хуралса бұрад. Тінче майбен шапланмады дэнче. Малдан шил жарынчы, Ундан кайксем чевілдетме бұрақрыш. Хутран ситреншеш, таштайын жетре, пожал пени үлдін келет. Саман церен шырал забыраган тәтеме прожектор шудызем урлы бірлік азашы. Хамырба бірле мишешін үйлі бір, үйтір полковник. Икіншеш бір, ешлін жұх вұрттын жүреме хен, пәчен керек бұданма хыйшне лайық білеген жынбек калар Стефан. У юрлы візем чиберех кашрыш. Стефан шула чнахах аван білетмен. Кашны сукмага, кашны ярана, шывурлы хывны, кашны кажына пірре яныш мазыр кадарца бычы. Кунда кыштах кітседі маулі пыжылдатца Пыжылдатса был чугунчул патне цэнь. Илдедірі. Весем, евіштеме хышне керседі майл шеш, таганлы адысем шпалзем жіне пуса чанклатны илдінчі. Патрульземи? Үйтрі полковник. Шавзем, сихет маятниге евір шәрбе хундалла гундарла жүреші. Шур сихетрен каялла келмелі. Тебірдак кітсі тұры бірда, епшынза кажы Патрульзем хулара да нумай бөлі. Тулы ех, кашны урамрақ пропуск тереслезе жүреші. Анча хебір урамбамар. Ангардызембе, сад бахчисембе жүретпір. Унда нигам да пропуск үйтмаш. Пиасковский адвокат пахчи урлы кашны чухне шеш сыхланас пулать. Хуралчы хайярим. Хуралчы мар, шваб семірдінеші. Адвокат жытақшанақ вілні, келінчек кенебе хері асса бұрынашы. Кашны кажах әшкі шегі түбележі. шывша зенек патрульзем жұпса бұрашы пурне те йылықтарса шидерчішінде. Саденчен пырын сайртме май келмеши? Май шукшав, сылдымра казармызем, хайра швапсем бурынаган пызык шурт. Унда да кунда да хурал. Ирксірех Пьясковский кел баденчен иртмелекет. Весем чугын шулурлы кашрыште шивхри ангардыне качыш. Стефан вәжімсірех тірлік дардузем барса Стена жүмне лыпчынза утыр. хайра тарын лангашка, тет выл бір жерде. Пәшкенер, шүлде кашта бұжы, кындар задырать. Еплі пралук. Урсыне шүлірек шеклезе удыр. Хушса хурат те бір жерде. Ағы шула чул хүме пүлчі. Шин пөвінжен кыштақ шүлірек. Леш енже мін бұрды күрінмаш. Шағынба чарынса итлезеті маллы пульчі. Кардышын жені камда шук, пышылдат Стефан. Эсер кунда дырыр, Эбі карда урлы кашса бұхам. Вұхыда сая ямы бір, пірлек кажы бір, унбекек шыппынгалары Турханов. Хүме урлы візем, ұста спортмен зәмбекек шымылын сіксе кашрыш. Анчах, шыриан задырзанах, тәттімрен иккенсіксе тухрыште пыжалба тіллеріш. Хальт, хэнді хаух, кышкыр жібірі. Тепри шав вғытра пежехи жумінжі кобурыне ярсадытры. Стефан шуғалса кайры болмалла, түрек аллысыне шіклесе хытсадычы. Турхановын остыне темле қытқыслару дұрура да, сехет механизме бекех терес ішлегенчі, халі де шаплақ бульчы. Немешле команды ян разадыны вғытрах выл пистолетне иге хучен хывырт кірслеттерзе илчі. Пыжал бателлене фашист шерек хасны евішпекех тюплетре. Кобурине ушма хытланны хырымне ярса малдан куклензеларчы, ундан шере түнсе, урасыр хурт евір ежылдатмадыдынчы. Тарбыр, хытса кайна ажана шанаран турца Турханов. Авы пақчалыге, шавында жубыр, эбі сире хузаши деп. Чиетімізен хушыне бұрзадырсан, Стефана кыштақ кітмелле бүлчі. Анчақ тебір минутран вылдауында хашказа забычі. Куда да мән, үйтір полковник. Вильне швабын пистолетне кыларса илдім. Так шанақ туян майметленнечі. Тек мана немінле дұшман да Турханов ына теветкелле ғытланныжын кыштах ятлашшынчыде әлгіреймері. Шыбақшак вағытра кардышне темлешін зем чупса кәчіш. Кам пыжал бечі, полякла ытрывызен жән пірі. Аншыклен, ху үрігібе дұқсан сиен думы бір. Кывак полиции пыжылдатса калары Стефан. Малашне мін бұлныне никамда теплен курса юлаймары. Тағыжы матча жинжи шаврага кандыға тапса шемірчіде, аялда дыраган полицайзіне автомат башундармадыдынчы. Партизанен шуғырзая жетем лехерарым. Вара пыжал сасызем пур енжен жен елден метапратрыш. Хывыртрах, полковника шаныран карт туртры Стефан. Сехри ғыпны полицайзем сенбе шабышма дыдынчыш. Хызем мінлеянышныне тавшырза иличен тарза хыдылар. Сат ширма херене тухатмен, Карда урлыка жасы самантлы хыш. Візем адвокат келінче пыжалса сізем үлденмі пулытченех, ширма тепенче шынгырдатса юхаган шывурлы сіксе кашырыште, тепір енчі ширана тухаган урама керсе кайрыш. Конспиративлы хваттерде. Чукунчул шинче ішлеген рабочисен поселкне Стефан кыштахлы планчы. Кундай бір келдіпекех туятпыр, теревіл швапсем шерлеші вғада бұмашы. Кон жүді бейді кашны күнақ келмеші. Келзен тузан да бронетранспортер шинчен пули пульме әшшенех анас шынмар. Пирін инче каймаллайы. Зенон біче тығырлық вежінже бұрынат. Тығырлығы бейді ханзыр Иге автомобиль тәл бұлзан бір-бірінче нембет дирцеге аяс жүк. Иге ені бел арца дұхны жүртсем шүлі евішсем ане бұданны кашны килденек пичне панулми шыржи сарлать. Чул зарман чулбаутна чух урасасы инчи дейлденмеш. Шабахта кашхи хназем пиде азырхан заудашы. Ағы пір киве шурт патне жетсен, Стефан Турханова евіш мүлгі үкне жүрет ратсақ варчы де хый кандыкран бұрза жаққары. Камунда, елденже жалдан хирарымзасы. Эбе, Стефан, инге ушсагыртха, паян шығыр келме черетші ба емік па ексімірде выжақ елдымыр. имжыр сасы сасыба келмірчі яшача. Кашчен келмеллечі, шаптыла, шаптыла за жүрейдір. Тенше шиырма вырдастенетші, тарықны бек бөлчі херарым. Ибірсіре, нумай чырмандарса тымы бір, тархашын ан шилленер. Тері де Стефан – полковник тыны утса бөджі. Инге негамада выршмаш, купирін пароль, пұшылдатса білдерчі выл. Шенег алғы шағырдатса де кашхи ғыназым пүрде кәчіш. Кунда візіне ши шын кәцеларны мен. чүгін жол жінже шлеген тумланны. Вазем хушинче Адам Краковский де булмалла денетчі. Анчах ун вырынне Эдвард Асташинский ошын голзаларныне курсан – Турханов тюре хунпатне бычы. Сана пірреміш обвода кучармалла темен чией. Алы барса полковник. Унда адама ячш, И бірде кунда санамар Савандеева кәтнечі. Немехте булман бүлішке. Хыруши ех немдешук. Кайрах патепленрек калаза барып. Унчен палаштар мана. Паллашыр. Партизан отряжен командире. Ку воеводствори партий комитете пирн бада яны юлдаш. Кушлықлы жын жіне Эдвард. Вешняк алы дыца калары лежі. Турхановта хы ятне калары. Шаплавыл пуринбе де паллашса духры. Курны жын шухышлары выл. Вешняк енне де пребықса. Типшім бейджі де Емық хураша версух аліде, чагыр күшесемде, келіне жоқ күрінаган вәді шылеземде азымрақ. Тұқтаға, мұскавра тіл бұлман чиға ебір. Шавында бұлас, хужама жеше он жоқ ұрықчы. Вешняк, псевдоним бұлмалла. Эбірі паянчен үштады бұлзан тіл бұлманы, түседі Турханов. Вадырды хырмыш шулда баллашнычы. Чанахақта, унчух пере иксімре де урықла чыннетченде. Анчах тышман тыленче ішлене чух, чын-чын яда бұдармалі кет. Кулса ячевешняк. вешняк. Аза илдем хавасланчы полковник. Төребек алазан, Изир антифашист сенредінче була Сибирге пірттей келенменчі. Анчах шак пүртреділ була сада әметленменчі. Көделешпей перін шулхыжымырсем бір еверлех болны. Чын бурныш темле фантазиренде кыткысырақ шав. Бурнышы чынахақ кыткызынде келші Турханов. Үттізіне полковник пірреміш худ көрчі, шабақта бұр тақшынақ бір-бірне пәліні бекех ұшын саламларыш. Чак вахатра кил хуже арымесі кафеник бұсланаган кафейник Вара пәдім бүліме ұры шоршы сарылчы. Пахха візіне, мінешкел кофе ішсе ұры Ку экстра Ыштан тупрыр. Тілінчі кофе какао даврашсыне хаклама білеген вешняк. Иртнернере неміш офицерзем валлиде зегілні вагуна тұстардымыр. Кофе де, шоколад де тулы ехче. хақлығын кирле керлі бұлзан тада віретме бұлад. Сойламадыдын жекел хужи. Юреппин, пір жерлех игеш тывыбыр кофеде жібір, хамыр жімірзіне де сүтсе явы бір. Торханов юлдаш пире отряд шәне вырына күшма хыжан қадырлензе житне жінжен каласа бары. Эбір ана хамыр мін дунне білдері бір. Тері вешняк. Теріс келішірі Асташинский. Вұқыт сағал. Тебір вишісіге чурыран тул жұдылма бұшлад. Хыжы біресен үнчен құларан тұқсағай Турханов отрядреш сәмшінчен кәскен каласа бачы. Ибір ыранах шула да бұлдаратпыр, тезе білдерчі бұл. де хадыр, тәрі вишняк. в станцинче немешсем вагонсем шине вылых тиеші. Мін бюре ширм білік вагон. Эшелон станцыран гажа жахир тухмалла Унан маршруче Скажирска-Каменна, Радом, Варшава, Кенигсберг. Эбирсире шаве балар цайрастетпір. Чугун жул шинже подпольщик подпольщиксем мен думалыне пілеші. Варшавара польшыры Польшари зен партиян вырынды комитеже земкетсе дарыш. Зенон юлдаш. Торханов юлдажа хамыр планба тепленрех палаштарырға. Пуйс шине тиене вылі зіне, әбір хамыр организация членізем хушинчен суйлаза илдемір. Хуралі жән бұладынде, анчақ пуйс вишіміш разъезда бұрза жарынсан партизансен шау хурала жімірсе дықса эшылына де кашны вагона вунжар жырынларца ямалла. Вагоны жынче әнесембе лажазыне трандарма ұды бұр – пуйыстан жараны чух партизансын шав удайне кірсе выртмалла. Шар хадересіне де унда бұдарас бұлад, терезен он. Вишіміш разъезд начальнике пуйыз хурал неменле майба партизан зімбе улыштар сишінчен калазабачы. Ундан ыран камын хыш вғытра ұшта тада мен тумалли бірге калаштададылчыште оперативлы ұшқынын ларве хубынчы. Эсир хулара юладыр. Шавынба толчудыл литченек кофеш селарма булдарадыр. Пирен Турханов юлдашпа иксімірін васкамалла. Вырымана шидечен камызат сайрать, үйтірі Асташинский. Стефан сире кухняра гыцеларать, вылызат ажи тере зенон. Аджи маттурчыға шулне аван білет мухтары Эдвард. Эбі мін, ұт юлдаш маттурдык маттур, піррі күш хупса иличен игі ваба леш тінжене ұзатры тері кухнеран керзе Стефан. Шаба хез манран хыюлырақ бүлчена Турханов. Худа манбек хыраса дарын пірін алла немле торфей дәлігес Мін ле трофей, ыйтрыш сідел хушыне ларза юлны подпольчиксем. Яш ача сіделшіне парабеллум каларза хучы. Вешняк тюрех унын аври жумне касса шибиштарны кемел на азырхары. Аракуа халь пистолет марчки. Чапла фашиста барнелезе бана награда. Агымын чирны кунда. Фридрих Гайсвинклер капитана Варшавари еврейзембе паттырын жан, Ганс Франк пиндедалғыр жәрі херехи шул. Вуларе вешняк пистолета пурте алла илсе шавыр каласа пăхрăш. Стефанына ыштан тупса килнине каласа пачче. Эссе чăнахах юллы егіт Вунса кыражитсенех сана хам батальона илме пулдарадып. Стефан хыды савыннепе мменнь хытланни шинчен шутламазыр темиші хучен тырыс-тырыс сиксе илчче. Айдыре пень чынчы вăл Турханов паастаршынские. Халі сире урық шулпа илсе кайып унда бере никам да табынме.